A u našem drugom izlaganju smo govorili o pogrdi ogovaranja gledavši to kroz kuransko-hadijske tekstove i argumente pa smo spomenuli skupinu hadisa koji ukazivaju na pogrdu ogovaranja i koliki je to grijeh kod uzvišenog Allaha te barake o teala. Tako da imaju neke stvari koje su jasne kao ogovaranje. Svaki čovjek koji sluša može lahko znati da se radi o ogovaranju. No međutim imaju druge neke stvari koje se često čine, a smatraju se da nisu i da ne pripadaju ogovaranju a one su u stvari ogovaranje i tretiraju se tako u šarijatu i biva čovjek kažen zbog njih. Ponekad čovjek kada spomene drugu osobu po onome što ne voli, u njegovom odsustvu, jer smo kazali da ako spomene čovjeka kada je on prisutan svoga brata, onda se to ne smatra ogovaranjem. Pa mu kažeš nemoj to činiti, to je ogovaranje. Ti si ogovorio svoga brata, pa kaže ja sam spreman ovo kazati pred njim. Jel tako? To jako često čujemo. Kada čovjeka opomeneš, onda bi obranio postupak svoj i sebe, kaže ja sam spreman ovo da spomenem pred njim. No međutim, mi ćemo kazati i odgovoriti na ove riječi na nekoliko načina. Prvo ćemo kazati ti si spomenuo svoga brata po onome što on mrzi u njegovom odsustvu. I to se smatra ogovaranjem. Odmah si ga ogovorio. Druga stvar, to što si ti spreman da kažeš njemu, to tebi ne dozvoljava da ga ogovaraš. I nije ti to razlog da ga ogovoriš. Treća stvar. Ako si spreman da mu to kažeš, što nisi otišao pa mu to rekao? Zbog čega pričaš iza njegovih leđa? Jer kada čovjek priča iza nečijih leđa, onda priča i pakuje taj govor onako kako njemu odgovara. No međutim, da se upita onaj koji je to rekao ili učinio, možda bi stvari izgledale drugačije. Pa zbog čega nisi otišao njemu i rekao? I na kraju krajeva mi znamo da dosta puta ove stvari u praksi nisu ispravne. Da čovjek ogovori nekoga i onda kaže ja sam spreman da to kažem pred njim, kada dođe da to kaže pred njim onda to ne učini. Pa znači samo to, samo biva izgovor. Od stvari koje se smatraju ogovaranjem i tretiraju se kao ogovaranje u šerijatu, jeste na primjer da neko spomene određenu osobu i neki propust ili grešku koju je učinio i da onda drugi čovjek kaže hvala Allahu koji nas nije iskušao sa takvim nečim. Hvala Allahu koji nas nije iskušao sa onim što je čime je iskušao njega. To se smatra ogovaranjem os, strane one druge osobe. Onaj prvi koji ga je spomenuo, to je jasno da je ogovaranje. Jer je spomenuo svoga brata po onome što on ne voli. No međutim drugi kaže hvala Allahu koji nas je sačuvao toga zla. Ili što nas nije iskušao time i time i tako dalje. Taj drugi je isto ogovorio kao i onaj prvi. Ili kaže ovaj drugi svašta. Čuje nešto o muslimanu i kaže svašta. Ogovorio si ga. Isto kao onaj prvi. Ili kažeš da nas Allah uputi, ogovorio si ga kao i onaj prvi. Ili kažeš svi mi to činimo. Ovako spoljašnje gledano, u tome nema ništa loše. Kažemo taj i taj je učinio to i to. Pa kažemo mi to svi činimo. Nema tu ništa loše. Ali si ga ogovorio kao i onaj prvi. Jer si ga time podržao i njegove riječi i ogovaranje. Jeli, brata koga je on spomenuo, pa onome što on mrzi u njegovom odsustvu. Ili da kaže čovjek da mu Allah oprosti. Isto si ga ugovorio. Ti si možda zaista želio njemu magfiret od Allaha. I imaš nagradu za nijet što si mu želio da mu Allah oprsti. Ali si griješan zato što si ga spomenuo po onome što on ne voli. Ili si bar podržao onoga koji je njegovo govorio. Ili da čovjek kaže da Allah popravi naše stanje i sliže tome. Znači sve te riječi koje ukazuju da čovjek podržava ono što je prvi kazao smatra se također jeli, ogovaranjem. Isto tako da ljudi smatraju da je neka stvar mala, sitnica i da se o njoj može govoriti. Ovo je sitnica, ovo se ne smatra ogovaranjem. Šerijatski dokazi koji brane ogovaranje su općenite prirode. I nema veze, bilo da se radi o velikoj stvari ili maloj stvari, to je haram i to je zabranjeno. I smatra se velikim grijehom. Kolika god sitnica da bila, smatra se velikim grijehom. Jer veliki grijesi imaju svoje stepene, imaju svoje deređe i svoje etape, kao što Mali grijesi imaju kao što farzovi imaju svoje deređe i tako dalje. Pa što god biva veći stepen, biva ogovaranje veće i gore. Pa nije isto ogovoriti nevjernika i ogovoriti muslimana čovjeka. A nije isto ogovoriti muslimana i ogovoriti mu'mina. A nije isto ogovoriti mu'mina i ogovoriti alima ili muđahida i slično tome. To su znači stepeni. Što god čovjek ide, znači ogovara osobu koja je bliža Allahu te barak i koja je pobožnija, utoliko biva jeli, ogovaranje gore i grđe. Isto tako da čovjek kaže ja mogu njega ogovarati jer je on veliki griješnik. On čini grijehe, on čini prestupe. Ako bi ovo pravilo bilo ispravno, onda bi bilo dozvoljeno ogovoriti svakog čovjeka na zemlji. Jer nema ni jednog čovjeka na kugli zemaljskoj, da nije šta? Griješnik. Zar nije poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kullu beni Ademe hata, wa hajrul hataine uabun. Svaki sin Ademov je griješnik, a najbolji griješnici su oni koji se kaju. Znači svaki čovjek griješi i svaki čovjek čini prestupe, onda bi bilo dozvoljeno govoriti svakog čovjeka. Mamin min muslimin ila wa lahu zembun huwa muqimun alayhi la yufariquhu hatta yufariqa dunya. Reći poslanika sallallahu alaihi sallam je u hadisu koga tabarani sa ispravnim lancem prenosilaca. Nema nijednog muslimana da nema grijeh koji čini i na kome će ustrajati i neće ga napustiti dok ne napusti dunjalu. Pa kada vidite čovjeka da kaže Alhamdulillah ja sam se riješio grijeha, nemam grijeha i ne činim grijeha, onda mu lahko odgovorimo sa ovim hadisom. Ne, ne, ne, ne. Ti imaš grijeh, znao ga ili ga ne znao, ali ga činiš. Javno ili tajno, svjesno ili nesvjesno, ima grijeh koji činiš i koga nećeš ostaviti dok ne završiš u kaburu. Kad završiš u kaburu, završit s tim grijehom, zato što ga tada više ne možeš činiti. Isto tako da čovjek kaže, kada čuje da je neko učinio nešto, pa kaže, na primjer, Albanac. Jeli, šta ćeš drugo očekivati od Albanca? Ili kažeš Bosanac? Ili kažeš Arab? Arap, šta ćeš drugo očekivati od Arapa? I slično tome. To se sve smatra ogovaranjem. I to je sve zabranjeno. Ne samo to, čovjek je tada ogovorio jednu cijelu naciju. Pa gore ti je kazati Arap nego govoriti jednog čovjeka. Jedna riječ Arap. Razumijete sada zbog čega će čovjek zbog jedne riječi završiti 70 godina u vatri džahnemskoj? Kažeš Arap. Šta znači Arap? 300 miliona muslimana ili koliko već ima Arapa, ti si ogovorio. Potvorio si bar hiljade ili desetine hiljada od njih. Nisu svi oni isti. Možda jedna nacija ima određene propuste. Ali nemaju svi ljudi iz te nacije, to je nemoguće. Da svi ljudi ne valjuju. Pa kažeš Arapi. Da čovjek kaže neki od njih su takvi nije ispravno. A kako onda da čovjek kaže da objedini znači i da trpa se u jedan te isti koš što je sigurno zabranjeno i to nikako nije dozvoljeno. Ima nekoliko razloga koji navode čovjeka da ogovori svoga brata muslimana. Jer svaka bolest, a posebno bolest ogovaranja se, braćom moja, mora liječiti u svome korijenu. Pa da čovjek zna razloge koji vode ga kao ogovaranju. Šta ga to navede da ogovori određenu osobu? Islamski učenjaci kažu prvi razlog jeste da čovjek mrzi nekoga. Što smo spominjali u prethodnom predavanju, vola bagadu i nemojte se mrziti. Jer kada se budete mrzili, onda ćete jedni druge ogovarati, jedni drugima leđa okretati, jedni druge ogovarati, međusobno veze kidati i tako dalje. Pa je znači mržnja prema određenoj osobi prvi razlog da čovjeka navede da ga da ogovara, znači tu osobu. A uzvišeni Allah te barak je o teala kaže وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ عِدَّةً الْمُتَّقِينَ I požurite kao oprostu gospodara svoga i džennetu, čija su prostranstva kao nebesa i zemlja. Pripremljena za bogobojazne. Ellezine yunfikune fissara i dara wal al Koji daju javno i tajno i koji svoju srđbu i svoju ljutnju i svoju mržnju suzbijaju. Pa je znači ovaj ajet dokaz da čovjek treba svoju ljutnju i svoju mržnju suzbijati, a ne treba je znači rasplamsavati i ne treba znači mrziti svoga brata muslimana. I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Men kazama ghayzan wa huwa qadirun ala an yunfizahu دعه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ويزوجه منها ما شاء ko svoju sržbu suzbije, a može da je ispolji. Ovo je jako bitno. Može čovjek da je ispolji. Naprimjer, vladar se razljutio i može svoju sržbu da ispolji i da naudi svojim podanicima. Pa je suzbije i suzdrži se. Znači nije čovjek koji se razljutio, obični čovjek razljutio se i ne može nikome zlo nanijeti. On suzbio svoju sržbu i ne suzbio, to jedno te isto. No međutim čovjek se razljuti i može svojom sržbom nanijeti zlo drugim ljudima, pa je šta? Suzbije i strpi se, kaže pozvaće ga uzvišeni Allah te je otala na sudnjem danu pred svim ljudima. Pa će mu dati da sebi izabere od hurike ono što hoće. I koliko hoće. E ovo je za one koji misle samo o ženitbi. Jer ima muslimana danas koji svi njegovi problemi u njegovom životu jeste da oženi drugu ženu. I smatra kad oženi drugu ženu da je riješio svoj problem i na dunjalku i na hiretu. Da nikakve više problema nema. I to je sva njegova briga. Evo kako će dobiti, ne jednu, ne dvije, ne tri, nego dobit će da izabere, kaže ovdje poslanik sa maša, šta hoće? I koliko hoće, i kakvi hoće? I plavi i crni da bira. Kada suzbije svoju, znači, sržbu. Ovaj hadis su zabilježili sabirači sunena sa dobrim lancem prenosilaca od Muaza ibn Enesa, radi Allahu ta'ala anhu. Također, jedan od razloga koji navodi ljude da ogovaraju a ja o ovoj temi ženitve imam dosta toga što bi volio kazati, no međutim, bojim se da nije vrijeme sad da o tome pričam. Drugi razlog koji govori i koji navodi čovjeka da ogovori svoga brata, jeste da čovjek bude u toku da ide sa svojim društvom onako kuda oni idu. Kada sjedi u jednoj halki, u jednom međlisu, šta oni čine da i on čini istu stvar. Da ne bi odstupao ili iskakao, da ne bi kazali pa ti nisi od nas, ti ne govoriš i ne radiš ono što mi, što mi ne radimo. Pa onda čovjek, znači, čini ono što čine oni koji su prisutni. A poslanik sallallahu alejhi kaže: ko bude tražio zadovoljstvo ljudi u sržbi Allahovoj te barake ve Allah će ga prepustiti tim ljudima. Tražiš njihovo zadovoljstvo, a znaš da njihovim zadovoljstvom i sticanjem njihovog zadovoljstva srdiš gospodara te barak je otala, pa će te Allah prepustiti njima. A kada te prepusti njima, onda ti je zemljina utroba bolja od njene površine. Ovaj citirani, znači hadis su zabilježili imam Tirmizi i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Treći razlog koji navodi čovjeka na ogovaranje jeste da bi izdignuo sebe ponižava i ogovara drugog. Da bi tako izdignuo sebe. Jer kada čovjek dira u nekoga i ogovara ga i ponižava ga i poružom ga spominje, time automatski hoće da izdigne sebe kazavši vidite kako ja nisam takav. Jer da je on isti takav ne bi sigurno to govorio. I ovo se danas vidi puno u islamskom svijetu kada vidite čovjeka došao odnekle. Nikoga ne zna. Ni ime ni prezime nepoznato. Ni gdje je učio, ni pred kim je učio, ni kako je on znanje stekao i napiše knjigu o šeho islamu Ibn Tejmi i vrijeđa ga. Napiše knjigu o ibnul Hađaru. Napiše knjigu o ovome ili onome da bi se time šta? Raspoznavao ili da bi ga ljudi cijenili, da bi ljudi kazali kako je učen i tako dalje. Jer čovjek koji napada na Ibnu Tejmiju sigurno mora biti znači Ibnu Tejminog ranga ili veći od njega. Pa onda tako hoće, znači ponižavajući islamske učenjake, hoće da dokaže jeli, i da pokaže i da ukaže na sebe. A poslanik sallallahu alejhi kaže u hadisu koga bilježi ima Muslim, Ebu Davud, ima Mahmed, "Rubbe medfu'in bil ebuab le aqsama 'ala Allah la Možda kaže čovjek neki raščupan, nepočešljan, prašljiv, koga ljudi vratima guraju, to jeste vrata mu u lice zatvaraju. Nema nikakve vrijednosti kod ljudi. Da od Allaha Đelešanu nešto zatraži, da bi mu to Allah Đelešanu dao i da bi to od njega. Čovjek kada ga pogledaš nikakve vrijednosti nema, ali da nešto zatraži kod Allaha te barake otala, to bi mu uzvišeni, to bi mu uzvišeni dao. Kao što uzvišeni Allah te barake tala kaže, ja amenu, la jeshar kaumum min qavmin asa yakunu hajde minhum. Wala nisaum min nisa asa yakunu hajde minhum. O vjernici, nemojte da se jedan narod izigrava sa drugim narodom. Možda je oni, onaj narod kojim se izigravate bolji od vas. Niti žene tako da čine. Da se jedna skupina žena ismija sa drugom skupinom. Možda su one koje su ismijavane bolje od onih koji ih ismijavaju. Četvrti razlog koji navodi čovjeka da ogovara jeste igra i šala, razonoda. Kada čovjek nema šta drugo da radi, onda zaposli sebe sa zlom, pa onda ogovara jeli, svoju braću muslimane. A poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao, ko bude pričao i bude lagao da bi time nasmijavao ljude, teško se njemu, teško se njemu. To jest uzvišeni Allah te barak tala tako će kazniti velikom kaznom. I ovaj hadis bilježi vam Tirmizi Davud sa ispravnim lancem prenosilaca. Znači da čovjek priča nešto i da govori i da laže da bi time šta? Nasmijao ljude. Priča nešto i govori možda i ne laže, ali to šta? Naduva. Izobličava to da bi ljude nasmio, To je isto zabranjeno kod uzvišenog Allaha te barake o i poslanik sa osam takome prijeti. Peti razlog koji navodi čovjeka da ogovara nekoga jeste zavist. Da bude zavidan nekome. Zavidi mu i onda kada se spomene taj čovjek ili neka njegova vrlina, onda u njemu proradi zavist. Bukta ko vulkan i ne može se strpiti onda počne ga ogovarati. A ne zna da ogovaranjem svoga brata muslimana samo njemu daje dobre svoje znači sevape i dobra djela koja je učinio i da njemu time ništa ne a da će takav čovjek biti kod njega bolji kod uzvišenog Allaha te barake znači od njega samog. Kada spomene neku osobu po imenu ili ga ogovori, pa mu kažeš zbog čega to činiš, pa kaže taj i taj je isto to učinio. Opet spomene drugu, znači osobu po imenu. Ti si mogao kazati drugi to čine, ali da ga ne spominješ, znači po imenu. Pa spominjanje tvoje njega po imenu ove druge osobe, prvog sam govorio, to je jasno. Ali spominjanje druge osobe ili skupine osoba po imenu je isto tako, isto tako ogovaranje. da se čovjek razljuti na neku osobu i da ga spomene po imenu i da kaže uradio je tako i tako. Spominjanje njegovog imena je zabranjeno i to se znači smatra i tretira se isto tako ogovaranjem. Ili da kaže, nije ljut na njega, nego iz sažaljenja kaže taj i taj je učinio to i to. Kaže i boli me u duši i žao mi je zbog toga što je učinio i žao mi je on, zbog onoga što ga je snašao. On je nagrađen kao i onaj prije što sam spominjali. Ako je iskren u svome nijetu, on je nagrađen zbog toga što želi i što želi pomoći svom bratu muslimanu, ali je kažnjen zbog toga što ga je ogovorio, jer ga je spomenuo po imenu, a nije znači smio spominjati njegovo ime. Isto tako stvar koja navodi čovjeka na ogovaranje jeste puno slobodnog vremena i dosada, da se čovjek dosađiva. Ne znaš sam šta će raditi. Hoda preko kuće, gleda lijevo, desno, upali televizor, ugasi televizor, ne zna šta će, ne zna šta će sa sobom. Ima vremena previše i ne zna kako će to vrijeme svoje iskoristiti, pa onda ubija to svoje vrijeme i ubija svoj život ogovarajući druge ljude. Pa gubi vrijeme svoje slobodno, dragocjeno, koje je zalog njegovog uspjeha i na drugoj strani jer ogovara svoga brata muslimana, što je zalog za njegovu svakako propast poslanik sallallahu sallam je rekao u poznatom hadisu koga bilježi imam tirmizi, neće se pomjeriti stopala čovjeka na sudnjem danu dok ne bude upitan za četvoru. I jedna od tih stvari jeste za svoj život u što ga je utrošio. Pa kad je Allah te barak je tala bude pitao u što se utrošio svoj život, kazat ćeš utrošio sam ga gospodaru moj u igri, u šali, u zabavi i u ogovaranju moje braće muslimana. Život. Za svaku minutu, za svaku sekundu svoga života čovjek će biti pitan. Pa neka pripremi Allahu te barek od teala odgovor. Iz ovoga, braćo, vidimo kolika je važnost čovjeku da planira svoje vrijeme, da planira svoj dan. Kada ujutro ustane da zna šta će raditi do naveče do postelje. Ako nema toga plana, neka računa da mu je dan propao. Kako ga god iskoristio, mogu ga iskoristiti na optimalni način. Jer, se, jer je naišlo, naišao jedan vremenski period kada čovjek nije imao planirano vrijeme. I kada čovjek nema planirano vrijeme, onda ne žuri da uradi ono što radi. Nego to rasteže i razvlači. A kada imaš planirano vrijeme, ovo moram do najveće završiti, moram tako i tako učiniti. Svako od nas kad dođe na radno mjesto ima isplanirano šta će jedan dan raditi. Svako ko dođe ima isplanirano šta mora završiti, šta treba uraditi. E tako mora i svoj plan planira znači svoje slobodno vrijeme da bi ga mogao iskoristiti na najoptimalniji način. Isto tako stvar koja vodi, a to je deseta je po redu, da neko ogovara nekoga, jeste kada čovjek hoće da se približi, na primjer, pretpostavljenima da je čovjek ima određenu funkciju nekoj ustanovi i tako dalje, pa hoće da se približi svome pretpostavljenom, pa onda ogovara ljude, odaje ih i slično tome. Znači, to je isto jedan od razloga koji vodi ljude da da ogovaraju jedni druge. A uzvišeni Allah te barek tala je propisao svakome rizik i njegovu obskrbu i da čovjek bježi od svoje obskrbe kao što bježi od smrti, ona će ga stići i ne može znači pobjeći, ne obskrbljuje niko drugi do uzvišeni Allah te barake o teala. I jedanesta stvar koja navodi čovjeka da ogovara jeste umišljenost. Što se zove u arapskom jeziku uđb. Da se čovjek umisli. Samo dopadne se sam sebi. Samo dopadanje. To je stvar koja navodi znači da ogovara ljude. Jer čovjek tada neće voditi brige o sebi i o svojoj duši da sam sebe popravi. Pa kada nešto uradi, samo još ne kaže Allahu dragi, može li ovo i ko drugi uraditi što sam ja uradio. Ovo što ja činim, ovo je keramet meni nikome više. Smatra čovjek sebe da je potpun, a da drugi znači da su nepotpuni. Pa onda ogovara ljude a ne vodi brige samo o sebi. A poslanik sallallahu alejhi ve je rekao, koga bilježi imam el Bejheki u Šo'bul imanu i drugi sa dobrim lancem prenosilaca, لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada vi ne bi činili grijehe. Ja bih se za vas bojao onoga što je veće od toga i što je gore od toga i što je grđe od toga. El uđb el uđb, to je samodopadanje, samodopadanje. Umišljenost. Jer kada, je, jer kada čovjek braćo griješi, on zna da griješi i on će nastaviti da se pokaje. No međutim, kada je čovjek umišljen u ono što čini ili u svoja djela, onda takav se nikada neće pokajati Allahu te barake i nikada znači neće nastaviti da popravi svoje stanje. Islamski učenjaci kada govore o ogovaranju spominju šest situacija kada je dozvoljeno čovjeku da ogovori nekoga. Odnosno kada se ogovaranje neće smatrati ogovaranjem i kada čovjek zbog tih riječi neće biti, neće biti kažnjen. Pa kažu islamski učenjaci spominjući to u stihu El qadhu lejse bi gibetin fi mutavallinin muarrifin muhadzirin musteftin wa fiskan omen talebe elijanete fi zani munker. Ogovaranje i spominjanje nekoga po zlu i po onome što mrzi neće se smatrati ogovaranjem u šest slučajeva. Mutevolnimin. Onaj kome je učinjena nepravda. Muarrifin. Onaj koga treba opisati. A pojasnit ćemo svaku od ovih skupina. Musteftin kada se traži fetva, i fiskan i kada čovjek čini javno grijehe i kada se traži pomoć da se ukloni neko zlo. Ovi šest slučajeva, ovi šest slučajeva znači dozvoljeno čovjeku da spomene svoga brata po onome što on mrzi. U svim drugim slučajima, kako god da ga spomenu, po onome što on mrzi, u njegovom osusu smatra se ogovaranjem smatra se ogovaranje. Prva stvar jeste mutovallimin da čovjek kome je učinjena nepravda da spomene osobu koja mu je učinila nepravdu. Kao što je učinila Hind kada je došla kod poslanika sallallahu alejhi ve pa rekla žena je li Ebu Sufjana pa kazala inne Eba Sufjane šehih Ebu Sufjan je škrtac, škrtac, škrt čovjek on nama ne daje dovoljno. Ovo je ogovaranje. Spomenula je svoga muža po onome što on mrzi u njegovom odsustvu. No međutim, poslanik s.a.v. nije osudio nju i njene riječi. Jer je njoj učinjena nepravda. Njen muž mora nju izdržavati. A ovdje nije. Šta? Nije joj dao njeno pravo, pa je nije izdržao, nije joj dao onoliko koliko treba, pa je ona žalila se kome? Kad i halifi muslimana, poslaniku sallallahu alaihi pa je rekao Allahu poslanik alaihi sallatu wasalam, hudi ma je kfiki u bil maruf. Uzmi onoliko koliko je dovoljno tebi i tvome djetetu po običaju. Nemoj znači pretjerivati. Nemoj se razbacivati, nego uzmi onoliko koliko treba. Koliko si potrebno. Ali nije osudio njene riječi kada je ogovorila svoga muža. Jer je njoj učinjena nepravda. Pa je znači čovjeku kada mu se učini nepravda, dozvoljeno da spomene nekoga po imenu. Kao onaj ashab u hadisu koga bilježi ima muslim kada je došao kod poslanika sallallahu alaihi pa rekao moj komšija mene uznemirava. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam izađi i iznesi svoje stvari na put. I kada budu ljudi prolazili i budu te pitali zbog čega si na putu, zbog čega nisu u svojoj kući, reci moj komšija me uznemirava. Pa je čovjek izišao sa stvarima i sjeo pored puta. Kogod prođe, kaže šta je to Allahov robe, zbog čega sjediš na polju, kaže tako i tako. Pa je spomnio svoga komšiju, kome? Poslaniku, sallallahu sallam, i kome? Ljudima, prolaznicima koji prolaze. Pa ko bi god prolazao, prošao ti ljudi, kazao bi, Huma.